ԼՂ ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ԼՂ 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂ օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ լսվել է նաեւ Ստեփանակերտի քաղաքապետի զեկուցումը։ Մենք խաղաղասեր ժողովուրդ ենք, սակայն անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ ենք ձեռնարկելու հարձակողական գործողություններ, ասել է ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը Արցախի պետհամալսարանի պրոֆեսորա դասախոսական կազմի եւ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Դեկտեմբերի 9-ին կայացել է Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու ընթացիկ տարվա վերջին նիստը, որը վարում էր քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Ուժը կորցրած է ճանաչվել 2011 թվականի նոյեմբերի 4-ի համար 50 ափաստաթուղթը, եւ որոշվել ավականու անդամներից կազմված 3 մշտական գործող հանձնաժողովների գործնեայության ոլորտները։ Ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն է Արարատ Արստամյանը, իրավական, սոցիալական եւ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովինը Էրիկ Բեգլարյանը, արտաքին կապերի, կրթության, սպորտի, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովինը Նելի Ղուլյանը։ Օրակարգի հարցերից մեկը քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագծի նախագծման առաջադրանքի նախագծի վերաբերյալ էր։ Ավականին իր համաձայնությունն է տվել այս նախագծին։ Նիստում սահմանվել են 2016 թվականի տեղական турքերի եւ վճարների դրույքաչափերը, համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձավճարները եւ համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարները։ Դրանք 2015-ի համեմատ չեն փոփոխվել։ Ավականին որոշում է կայացրել Ստեփանակերտի քաղաքային Շիրակային համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքի տարածքում գտնվող աղբանոցը անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրել Սանմակրում համայնքային ոչ արևտրային գազམ་ակերպությանը։ Ավականո մեկ այլ որոշմամբ թույլատրվել է Վազգեն Սարգսյան փողոցի համար 25 շենքի 3-րդ հարկից 44.39100-ական քառակուսի մետր մակերեսով ոչ բնակելի տարածքը որպես գրասենյակ օգտագործելու նպատակով վարձակալության իրավունքով տրամադրել Արթարության աչակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպությանը։ Քննարկվել են նաև այլ հարցեր։ Դեկտեմբերի 8-ին տեղի ունեցել ԼՂ ազգային ժողովի pedagogan իրավական հարցերի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ ԼՂ 2016 թվականի pedagogan բյուջեի մասին ԼՂ օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ այս անգամ լսվել են Ստեփանակերտի քաղաքապետի եւ շրջվարչակազմերի ղեկավարների զեկուցումները։ Նման ձևաչափով քննարկում խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով կազմակերպվել է առաջին անգամ։ Ստեփանակերտի համայնքի ղեկավար Սուրեն Գրիգորյանը ներկայացնելով քաղաքապետարանի աշտակազմի եւ համայնքի բյուջեն նշել է, որ քաղաքապետարանի աշտակազմի պահպանման ծախսերը 2016 թվականին կնվազեն, կազմելով 297 միլիոն 806 հազար դրամ, այս տարվա 316 միլիոն 480 հազար դրամի դիմաց։ Նա տեղեկացրել է, որ աշխատակազմում 10 հաստիկ կրճատվել է, բացի այդ նվազել են ղեկավարի ֆոնդի ու գույքի ձեռքբերման ծախսերը կրճատվել է եւ ծառայողական մեքենաների թիվը՝ կիսով չափ։ Քաղաքային համայնքի 2016 թվականի բյուջեն կազմելու է 1 միլիարդ 661 միլիոն դրամ։ 2015 թվականին այս ցուցանիշը 1 միլիարդ 516 միլիոն դրամ էր։ Քաղաքապետը բյուջեի ծախսերի ավելացումը պայմանավորել է էլեկտրակայանի սակագնի բարձրացմամբ եւ մի շարք հարկային պարտավորությունների կատարմամբ։ եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Արցախի պետհամալսարանի պրոֆեսորադասախոսական գազմի եւ ուսանողների հետ վերջերս տեղի ունեցած հերթական հանդիպման ժամանակ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը պատասխանել է բազմաթիվ հարցերի։ Երկրի ղեկավարը հարցերից մեկին պատասխանելիս նշել է, որ երկրի տնտեսությունը չի կարող զերծ մնալ արտաքին բացասական ազդեցություններից, միաժամանակ հավելել, որ վերջին տարիներին տնտեսական զարգացման առումով հարթ շրջաններ չեն եղել եւ տնտեսական աճի միշտ հասել ենք զանա բնազան դժվարությունների հաղթահարմամբ։ Դժվարություններ այսօր էլ կան։ 2015 թվականին թոշակները նպաստները ժամանակին չեն վճարվել, ինչ պատճառներով է ցակել ֆինանսական այս խնդիրը։ Մեր դժվարությունները սկսել են Ստեփանակերտի ջրամատակարարման ծրագրից։ Նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի համաձայն այդ ծրագրի արժեքը կազմում էր 9 միլիոն ամերիկյան դոլար, իսկ այս պահին մենք ծախսել ենք Ստեփանակերտի ջրամատակարարմանը 25 միլիոն դոլարից ավել եւ շարունակում ենք գումարներ ծախսել, որովհետեւ այդ ցանցը կատարելագործման ենթակա է եւ բնական է որտեղ ամեն անգամ պահանջներ են առաջանում եւ մենք հակված ենք ժամանակակից մոտեցումները օգտագործել նաեւ դրամատակարարման ցանցում Հայաստանի Հանրապետության Ճարտարապետական ինստիտուտի կողմից կատարված աշխատանքի համաձայն քաղաքը բաժանվել էր 13 գոտու եւ մենք փոխել ենք մետաղյա խողովակները պոլիպրոպիլինի եւ պոլիցելինի խողովակներով, ինչպես նաեւ օգտագործել ենք մի շարք ժամանակակից նյութեր այդ նախագիծը պատշաճ մակարդակով սկսելու եւ ավարտելու համար, ինչպես նաեւ կառուցել ենք քաղաքի տարբեր հատվածներում ջրամբարներ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մի քանի տասնամյակ հուզող մեր քաղաքացիներին այդ հարցը, այդ հիմնախնդիրը վերջնականապես ստացել է իր լուծում։ Շատ փոքրիկ հատված է մնացել, այդ առաջադրանքը վերջնականապես կատարելու համար։ Եվ այսօր էլ գումարներ են քլարացուցիչ ուղում, չնախադեсված գումարներ։ Նախ մենք չենք ունեցել փաթեթ ժամանակին, որ հաշվարկները կառուցենք այդ փաթեթի համաձայն եւ որևէ քննադատելի կամ ինքներս մեզ կամ քաղաքացիների կողմից եւ այլ։ Դրան գումարվել է հանքարարությունաբերությունում հատկապես Valex խմբի Bestmetal ընկերության կողմից ներկայացված հարկերի հետ կապված հաշվարկները։ Իսկ քանի որ Դրումբոնի հանքավայրում նրանք մոտենում էին երջի պաշարներին, նվազում էր պարունակությունը այդ պաշարներում եւ միգուցե ծվերից չեմ հիշում 4 միլիարդ 200 միլիոն դրամի հարկերի դիմաց վճարել են 1 միլիարդ 800 միլիոն։ Մենք նախաձեռնել էինք այդ շրջանում մաղավուզի Քարաձուխի հանքավայրի շահագործման ծրագիրը, բայց երկարաբանահետախուզական եւ երկարաբանական աշխատանքները ըստ ներկայիս եզրակացությունների ճիշտ չէին կատարվել ընկերության կողմից եւ նրանք ծախսել են 27 միլիոն ամերիկյան դոլար եւ մինչ այսօր էլ դեռ հանքը վերջնականապես շահագործման հանձնված չէր։ Մենք նախատեսում ենք սեփական եկամուտները ապահովել նաեւ այդ հանքավայրի շահագործումից մոտավորապես 3 միլիոն ամերիկյան դոլարի սահմաններով այդ մեր ֆինանսական դժվարություններին գումարվել է հիմնական բեռը։ Դուք գիտեք, որ մենք բավականին համարձակ որոշում ենք ընդունել եւ աշխատավարձերը բարձրացրել ենք լրացուցիչ ուղղելով այդ ծրագրին 8 միլիարդ դրամ առանց սեփական եկամուտները ապահովելու։ Եվ այս ամենը ստեղծել եւ շարունակում են ստեղծել մեզ համար յուրահատուկ դժվարություններ ըստ մասնագետների հաշվի առնելով համաշխարհային շուկայում տեղի ունեցող զարգացումները 2016 թվականը չի հուշում, որ լինելու է տնտեսական զարգացման առումով բարենպաստ տարի։ Բայց մենք ընդունում ենք այս ամենը ի գիտություն։ Մենք, ինչպես այս երկար տարիների ընթացքում իրականացնում ենք մեր պարտականությունները, այդ նույն աշխատավոճը կիրառելու ենք եւ ավելի քան համոզված ենք, որ ոչ միայն դիմադրելու ենք, այլ այս պայմաններում եւս արձանագրելու ենք հաջողություններ։ Մեր միջին տնտեսական աճը այս տարիների ընթացքում դասվում էր 8-ից 9%, Այս տարի վիճակագրական տվյալների համաձայն 7.3%-ով ենք 9 ամիսը ավարտել, բայց նախնական տվյալների համաձայն հավանականությունը շատ մեծ է, որ տարին ավարտելու ենք 9% իրական աճ ունենալով։ Ընթացիկ տարում պետական կառավարման համակարգում աշխատատեղեր են կրճատվել, որքանով է դա արդարացված եւ աշխատանքից դուրս մնացածները չեն համալրի արդյոք գործազուրկների բանակը։ Նախագահի պատասխանը միանշանակ չէր։ Ժամանակ է լինելու պետք, ես չեմ կարող հիմա ասել, որ համոզված եմ միանգամայն դրական ազդեցություն է թողնել, բայց մեր նախնական ուսումնասիրություններից ելնելով հակված ենք մտածելու, որ ազդեցությունը լինելու է ոչ թե բացասական, այլ դրական։ Դիտարկելով ինքներս մեր աշխատանքը, ուրشادիր լսելով մեր հայրենակիցների կարծիքները եւ տեսակետները։ Այս ամենը մեզ ուղակի պարտադրել է, որ մենք անդարբեր չլինենք տվյալ ժամանակաշրջանում կառավարման համակարգի նկատմամբ եւ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել։ Մեր քննարկումները վերել են նրան, որ արդեն իսկ կրճատել ենք մոտ 250 հոգի կառավարման ապարատից, կրճատել ենք մոտ 96 մեքենա, նպատակ ունենք եւս 24 մեքենա կրճատելու ակնկալում ենք, որ այս ամենը դրական ազդեցություն կունենա եւ մեր աշխատանքի արդյունավետությունը կբարձրացնի։ Ես դեմագոգիա չեմ դիտում այն քաղաքացիների պահվածքը, ովքեր մեզ ասում են, որ մենք ճիշտ չենք աշխատում, ովքեր չեն հանդուրժում այն երևույթները, որոնք տեղ են գտնում կառավարման համակարգում։ Քանի որ գայթակղության աշճանը բարձր է, կառավարման համակարգում լինելով չնկատելու իրականում ինչա տեղի ունենում ես պահանջ անգամ զգում, որպի մեր քաղաքացիները եւ մեր քաղաքացիական դաշտում գործող այս կամ այն կազմակերպությունները կամ ընդհանրապես անհատները հուշեն եւ անտարբեր չլինեն այդպիսի երևույթների նկատմամբ։ Այն որ մեր քաղաքացիները չեն հանդուրժում։ Խոսում եմ մեր ոչ անուշադիր լինելու մասին մեր երկրի եւ մեր ճակատագրի նկատմամբ։ Հետեւողական լինելու որպեսզի այս որոշումը արդարացված լինի վերջնական։ Կարծում եմ, քիչ հետո մենք հնարավորություն կունենանք թե թվերի, թե խնայողականության հետ կապված, թե ընդհանուր մեր բարոյական նկարագրի հետ կապված ավելի դիպուկ դիտարկումներ իրականացնել։ Համասարանի ուսանողական հանրակացարանից կարելի է ասել անունն է մնացել։ Այստեղ բնակվում են նաև ուրիշներ։ Ցավում եմ, որ չեմ կարողացել այդ հարցը լուծել, որտեղ չեն օգնում այդ բնակողում հանրակացարային հնարավորություն համալսարանը չունի։ Չունի, որովհետև այնտեղ ապրում են տարբեր մարդիկ, փախստականներ, ցաներ բանակ պայմաններում հայտնված քաղաքացիներ եւ այլն բայց զրկել են մեզ բոլորիս լիարժեք համալսարանական կյանքից։ Հիմա էլ ասում ենք մենք պատրաստ ենք բնակարան դրամադրել, այդ մարդիկ ասում են չէ։ Մենք համարժեք տարածք ենք պատրաստ դրամադրել, ասում են չէ, ովքեր գրանցված են եւ այդ ցանկության համաձայն մենք պիտի մի քանի բնակարան դրամադրենք Այդ դեպքում ասում են դե դուրս չեն գալիս։ Հիմա ինչ անենք։ Հարկադիր հարաբերություններն էլ ցավ է պատճառում մեզ բոլորիս։ Եվ ոչ միայն հանրակացարանային մասը, ընդհանրապես համալսարանը ունի մի շարք հնարավորություններ։ Եվ ես երազում եմ, դա աստված, որ մի օր մենք հասնենք այդ կարողություններին, որ մենք ձեզ հետ միասին ունենանք համալսարան իր բոլոր հնարավորություններով եւ ես շքեղությունը չեմ նկատի ունենում, այլ պայմանները, անհրաժեշտ պայմանները։ Եվ համոզված եմ, որ այդպիսի հնարավորություն ժամանակի ընթացքում ունենալու ենք։ Հարցերից մեկը վերաբերում էր ռադիո հասանելիությանը։ Երևանի ալիքը, Ստեփանակերտի ալիքը 50 կիլոմետր շարավով դառնում են քաղաքից եւ ռադիո դժվարանում է լսել։ Իսկ ո՞նց է նաև ռազմավարական իրականում խնդիրներ ունենք ռադիոյի հետ կապված եւ այդ խնդիրները այս բայդրությամբ վերջնական լուծում չեն ստացել։ Մեր վերջին քննարկումները մի քանի ամիս են ձեր ունեցել։ Մենք հraverել ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ռադիոյի ղեկավարությունը նախատեսում ենք մի շարք ծրագրեր իրականացնել։ Ինչպես գիտեք, մենք այդ ուղղությամբ նաև հատուկ նշանակության ծրագրեր ենք իրականացնում։ Բացեր ունենք մի շարք հարումներով։ Հասանելիության հետ կապված չեմ ուզում մատնանշել տեխնիկական մասը, փաստում եմ, որ բացում ենք, այո, բայց Մենք գտնելու ենք ելքը այս վիճակից, կարծում եմ մյուս մեր հանդիպման ժամանակ մենք հնարավորություն կունենանք մեր կատարած աշխատանքների մասին տեղեկացնել ձեզ։ Բայց ռադիոն մեր կողմից չի օգտագործում լիարժեք նաև ադրբեջանական լեզվի թույլ իմացության պատճառով։ Եթե ոչ մայր բուհում, որտեղ մենք պիտի այդ մասնագետներին պատրաստենք։ Մենք չունենք թուրքագետներ, մենք չունենք Պարսկաստանի հետ հարաբերվելու, առնչվելու անհրաժեշտ ներուժ, եթե ոչ մայր բուհում, որտեղ ենք մենք պատրաստելու այդ մասնագետները։ Հիմա համարեք ռադիոհասանելիությունը եւ ռադիո տարածությունում մենք լուրջ հնարավորություններ ստեղծած։ Ինչով ենք համալրելու։ Ամեն օր Ադրբեջանը սպառազինվում է։ Այստեղ ամենաբարձր մակարդակով հողորտանքներ են լսվում իբրև թե իրենց Ղարաբաղի զենքի ուժով վերադարձնելու մասին։ Սահմանում լարվածությունը չի նվազում։ Հանդիպման մասնակիցները հանրապետության նախագահից ցանկացան լսել, թե ինչ է արվում երկրի պաշտպանունակության ամրապնդման ուղղությամբ։ Եթե նախկինում մենք զինված ուժերի ռազմավարության պլանների շրջանակներում օպերատիվ ստորաբաժանումների կողմից հաստատված պլանների շրջանակներում իրականացնում ենք միայն պաշտպանողական միջոցառումներ, Հետագայում զինված ուժերի կյանքում դեր գտավ մեկ այլ ռազմական արվեստի ուղղություն, ինչպիսին է հակահարձակողական գործողությունները եւ մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները այդպես էին իրականացնում իրենց ուսումնական ծրագրերը, այդպես էին պլանային միջոցառումները կառուցում։ Հետո տարիներ առաջ մեր քննարկումների ընթացքում տեղ գտավ մեկ այլ մոտեցում մեր ռազմավարության հետ կապված, դա հարձակողական գործողություններն Եթե նախկինում պատրաստում ենք պաշտպանողական միջոցառումներ, հետագայում հակահարձակողական միջոցառումներ։ Այսօր մենք չենք բացառում, որ կարող է անհրաժեշտ լինի հարձակողական գործողություններ իրականացնել։ Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ մենք իրականացնում ենք բավականին մեծ աշխատանքներ այդ ռազմավարական մտքի պահանջներից ելնելով հաշվի առնելով հրադադարի ռեժիմի խախտման ինտենսիվությունը, արձակող կրակների քանակը, նաև որ վերջերս կրակում են 60 մմ-անոց, 82 մմ-անոց եւ վերջում սկսեցին կրակել 120 մմ-անոց ականանետներից։ Իսկ այս վերջի մարդակերտի դեպքերում նրանք կրակեցին օգտագործելով ցանր հրետանին, սա պահանջում է արդեն կոնկրետ միջոցառումներ։ Ինչով այս պայծառությամբ մենք զբաղված ենք մենք պատրաստ ենք դիմակայելու անկասկած պատրաստ ենք նաև հակահարձակողական գործողություններ իրականացնելու այո բայց ամենակարևորը մենք չենք ཐակցնում որ մենք անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելու ենք նաև հարձակողական գործողություններ չենք ուզում նրա որովհետև մենք խաղաղասեր ժողովուրդ ենք բայց խաղաղությունը ունի իր գինը եւ մենք պատրաստ ենք այդ գինը վճարելու այդ խաղաղությունը ապահովելու Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի դեկտեմբերի 11-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են հեղինակ Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյանը։